Eric Uwimana ni mu buhinga bw'ivyuma kuri Micro Alvestine buturinda baramutse ndabahe nikaze muri ano makuru agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira ugwaruka rurenga igihumbi n'ijana baritezwe kugira bakora ikibazo cyo kwinjira muri kaminuza ya gisirikare kiri kugikogwa kuri no wa gatandatu mu gihugu cyose nayo kaminuza y'ubuhinga igitega giye gushyiraho ikigo cy'ubushakashatsi bwo guhingura umwanda mukuru na muto mwifumbire mu gisata cy'umutekano imikanga irenga igihumbi n'ijana yariyandikishije urwego rw'igihugu rukora ikibazo cyo kwinjira mu ishuri kaminuza rya gisirikare byashyikirijwe kuri uno wa gatandatu n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi aho iyo mikangara yari iramutse ikora ikibazo cya mbere kigizwe n'ibiharuro igifaransa n'icyongereza Colonel Fulbert biyereke arashima ko gwaruka gwiyandikishije ari gwishe tumwumvirize eh, abo rero bangana igihumbi n'ijana mirongo irindwi na babiri ku rwego rw'igihugu muri abo igihumbi n'ijana na mirongo irindwi na babiri harimo abahutu bashika amajana atandatu na mirongo icyenda n'umwe hakabamo abatutsi bangana amajana abiri na mirongo irindwi na batandatu hakabamo n'abatwa bashikindwe muri icyo giti giyi twavuze ni ukuvuga igihumbi n'ijana na mirongo irindwi na babiri harimwo abigeme bashika amajana abiri iki kibazo rero gikorerwa mu burundi bwose bikakorerwa ku migwa y'intara aha rero turi muri sikamu hariho abahakoreye ni ukuvuga abana eh, b'abigeme hamwe n'imisore bavuka aha mu gisagara cya bujumbura abo nabo bakaba bashika ibyo birangiye bazohava babatora aho bazoba bakoreye ibibazo niho bazoja kubatora bazotorwa n'imiduga y'igisirikare bazana ngaha kuri sikamu kugira ngo batangure ibyigwa Turabye nta kintu kinini cyahindutse kuko abambashoboye kushika ngaha arangira namwe mwababonye kandi n'umwaka uheze amaradiyo yanyu n'ibimenyeshamakuru biri ngaha byari byahashitse mwabonye ko basa n'abangana n'abari baje umwaka uheze rero ku bitigiri nta kibazo dufise abo dukeneye barimwo imikangara yaje kandi twabonye ko ari abantu bafise amagara meza nimvura ko atangora ntihari Tubandanirize mu gisata cy'uburimyi hagiye gushyirwaho ikigo cy'ubushakashatsi bwo guhingura umwanda muto na mukuru mu ifumbire kuri kaminuza y'ubuhingi Gitega byavugiwe mu ruganda rwabaye kuri uyu wa gatanu Gitega rutunganijwe n'iyo kaminuza ifashijwe na kaminuza Cornell yo muri Amerika n'abakorera mu gisata cy'uburimyi no gukingira ibidukikije mukurabira hamwe ingene imicafu yotanga umwimbu umwe mu bahinga mu by'isuku n'isukura no gukingira ibidukikije avuga ko hazoshingwa n'ikigo kijeje ubuhinga bwo gutunganya imicafu Arthur Kavabushi nk'uko jean marie nizigiyimana yize kuri kaminuza y'ubuhinga ipeji akaba ariko aranonosora ibyo gutunganya imicafu kuri kaminuza koronere wo muri amerika yazanye n'abo bahinga bivuga ngo haracari ikibazo cyo kwegeranya imicafu mu burundi akemeza ko azobandanya icyo gikorwa cyo kwegeranya no guhingura iyo micafu ahejeje mu kwezi kw'indwi kuza sanzwe n'abatanguje ibyo guhingura imicafu ya plastike twayikuramo ibindi bintu nga mu gisata cya Gitega hama sanzwe ndongowe n'ubwo ruganda ruhingura imicafu ya plastike ari navyo tuzokomeza nitwagaruka atari kera cyane dufatanye n'iyanye n'imicafu kubera ubushakashatsi umuntu ariko aragira bwerekeye imicafu yose iyibora n'iyitabora mu bisagara byose kugira ngo icyo gisaka cy'imicafu tuyitunganya twongera tuyibyaramo umusaruro sirasa y'umwe arongoye kaminuza y'ubuhinga ipeji amenyesha ko bagiye gushyiraho ikigo cy'ubushakashatsi mu byo kubyaza umusaruro iyo micafu tuzogira ikigo tuzogira centre de kugira ngo dufatanije bagenzi ko turarondera hirya no hino kugira ngo icyo kigo kibeho hanyuma bazana ubwo buhinga hama nubwo natwe dusanga dufise kugira ngo turaba ukuntu tuvyaza umusaruro uwo mwanda mukuru n'uwo mwanda mutonya rero nibaza ko ari inyungu kuri twebwe inyungu y'igihugu n'umunyagihugu uwo we wese enjeniyeri gisitave nkuru nziza kugira ngo abanyagihugu bahindure ingendo n'ubundi buhinga bwinshi bufatanye no gutunganya imicafu mu ntara ya gitega hakaba hibonekeza ikibazo cyo kwegeranya imicafu ariko tukava bushigitega radiyo isanganiro aje kava bushura kintu YouTube bandanize gusata cy'ubutungane bushikiranganye bw'ubutungane bugiye kubandanya isekeza ryo gutezurira abanyururu bapfunzwe bagirizwa ibyaha bito bito umushikiranganje Domine Banyankimbona amenyesha ko kuva ubu abashikiriza amanza n'abacamanza batazosubira gufunga abakurikiranwa ku byaha bito bito uhereye ku madosi akiri mu matohoza kubwiwe bazokurikiranwa abidegemvya Banyankimbona yabishyikirije kuri uyu wa gatanu mu ruyigi mu kiyago yagiranye n'abanyagihugu mu isekeza ry'ingendo zatunganijwe n'inamashikiranganje tumumvirize ubushyirangari bw'ubutungane buramenyesheje abenegihugu ko bugiye kubandanya isekeza ryo gutezurira abanyororo bakurikiranwa ku byaha bisanzwe ari bito bito nk'akarorero mabonero usanga huzuyemo abica inkoko akiri mu matohoza ku rwego rw'amaparike amaparike azoronsa ubwidegemvyo mwe n'abo bantu bakurikiranwa muri ivyo vyaha bito bito maze babandanye gukurikiranwa bidegemvya ku vyerekeye amadosiye yamaze gushikirizwa sentare ku vyaha bito bito abakurikiranwa bafunzwe izo sentare nyene zizofata ingingo yo gutezura bene n'abo bayobowe hakurikijwe ibyo twamaze gushikiriza aho hejuru isanganiro inama isumba ingimbi abo badandaza b'imatana babona ko ayo mahera babadugirije bitazoborohera kuyaronka basigura ko ayo bahora bariha yadugijwe inshuro zitatu kubera ibyo n'akazi kabo ubu karacumbagira bakababazwa n'uko bategekwa gusinya amasezerano yo gukota ayo mazu y'ubudandarizo kare twaba turiha nk'iyi shopu iyi ku ikamyo kare twaba turiha ibihumbi mirongo itatu na bitandatu baciye baduza bashyira ku bihumbi ijana baduguje ku bihumbi ijana kandi baciye bavuga bati muca musa mutange konse y'ibihumbi amagana atatu bagereranije n'amasoko akomakomeye ari mu zindi ntara nka Gitega na Ngozi aho barangurira ibiciro by'ibibanza bakoreramwo biri hasi bagasaba ko ivyo biciro vyoganirwako nk'isoko y'ingozi ifise ivyumba imetero zitandatu ikoswa ibihumbi mirongo itandatu igitega ifise imetero zine kuri zine ikoswa imbi mirongo ibiri na kimwe imakamba isoko ifise imetero zine kuri zine ikoswa ibihumbi mirongo ine n'amajana atatu abo badandaza banatangazwa n'ingene baterereye n'iyubakwa ry'iyo soko nkuru y'amatana yamara ntibaha agaciro ako kigoro inkomoko y'izo nzu yidoga ko batagishijwe inama mu gufata izo ngingo je nk'ubaserukira nco narizi ko kubera ntibatugishije inama mu bisanzwe bategerezwa kutugisha inama n'ibiciro tukabihari tukavuga tuti ko hageze kuduza tumubafatira kuri ibiciro twisunze uburyo n'andi mazu muri rusange tuyakoreramo naho yoba atari isoko mu ntwaro muri komine matana bavuga ko badugije ibiciro by'ibibanza babona ko bikwiye musitanteri w'iyo komine Diodone nkuru nziza yemeza ko ari ingingo yafashwe n'inama ya komine kandi kwicegeranyo cyarungitswe kwa buramatari w'intara ya bururi amazu y'ubudandarizo hagera kuri mirongo umunani nane niyo yakozwe ko n'iyo ngingo nk'uko bishyikirizwa n'abadandaza Tumwe muri yo ntara ya bururi ariko tujya mu gisata cy'inyubaka amazu y'imvura regeramiwe mm, ageramiye inzu ziri muri quartier Rumonyi mu gisagara ca bururi ivyo ngo bigatumwa n'itunganywa ribigiyo quartier cyagira amabarabara kandi abayibamwe bararisha amafaranga yo gutunganya ivyo bikogwa byashikirijwe n'abanyagihugu bahaba kuri uyu wa gatanu mu nama y'umushikiranganje jeje yari yagendeye yo ntara umushikiranganje Dejone dukundani yasavye abajeje mu barabari bururi gutorera umuti yongorane muri quartier Rumonyi izano muri iyo nama abantu bo muri karitsiye rumunyi mu gisagara ca bururi basavye ijambo bashikirije yuko bahanzwe n'amazi y'imvura yisuka mu mihana yabo agasambura ingo n'izindi nyubako nk'ibinogo bijamwo amazi mabi aba yavuye mu mazu n'ibindi bakavuga ko biruko mu gihe bari bararishe amafaranga yo guca amabarabara n'imigende itwara ayo mazi ariko ntivyakorwa muri iyo karitsiye haheze imyaka irenga kuri icumi ibamwo abantu ikindi abanyabururi batuye umushikiranganji mu vyajejwe harimwo inyubako ni ububi bw'amabarabara amwe amwe ari mu makomine komine karemera aba yarafitiye akamaro kanini abanyagihugu usanga aca ahantu habi cyane ku buryo ingufu z'amakomine canke iz'abanyagihugu zitoshobora gutunganya neza aho hantu habonetse kandi n'umuntu yaserukiye abantu bashika kuri mirongo itatu batswe ibibanza byo kubakamo bari babifitiye uruhusha ahitwa igitandu muri komine ya matana biraheza bihabwa ishirahamwe fvs abagenzi b'abana ryagomba kubakamo amashuri haraheze imyaka irenga kuri icumi ubu bakaba baza barahubatse bakavuga ko bagiye barisha bifuza kugira ngo bahabwe andi maparisere ariko amaso ahera mu nzira ku kibazo rero c'abanyagihugu bo muri quartier Rumonyi mu gisagara ca Bururi bavuga yuko bahanzwe n'amazi abatera mu mazu kubera kubura amabarabara n'imigende umushikiranganje Diodone dukundane yasabye abakozi b'ikigo kijejwe amabarabara ARB bariko barasubiramo ibarabara ry'igihugu nimero 17 Bururi Makamba ko boraba ingene bo barakoresha ibikoresho bafise mu guca mabarabara yo muri quartier Rumonyi kugira ngo abanyagihugu bakingigwe nayo kwijanye n'ububi bw'amabarabara gutabara mu makomine ngo ubwo bushikiranganji buri ko burarondera ingene bwogura ibikoresho byabwo bwite kuko ibyo basanzwe bakoresha muri kino gihe ngo ari ibikotano ibyo navyo ngo igakotwa menshi cyane ngo ayo mabarabara rero ngo azoheza kogwe uko uburyo buzoza buraboneka kuko intumbero y'ubushikiranganji nuko mu ntara hoboneka iyindi shusho haba mu nyubako z'amazu canke amabarabara nayo abo bantu mirongo itatu bavuga yuko batswe amaparisere kandi bari mu kuri agahabwa ishyirahamwe FVS abagenzi b'abana ahitwa igitandu muri komini ya Matana diyodone dukundane yategetse abakozi b'ikigo obuha ko abo bantu bohabwa yandi miparasera aho nyene imatana hatarenze ku munsi wa gatatu w'indwi iza ngo atari uko ngo abo bantu bazoheze bamwandikire babimumenyeshe ibururi zero Nzabimana radiyo isanganiro buramatari w'intara ya kayanza harimicisha hayo akabona ko icyo kigo kizotuma imigambi y'iterambere mu mashyirahamwe harangurira imenyekana nayo ubujya ahabwa bukore icyo bwagenewe patrick sengiyumva mu kwezi kw'icumi na rimwe k'umwaka uheze n'icyo gisata cyugurwa icyese muri komine kayanza kugira ngo gikurikiranire hafi ibikorwa by'amashyirahamwe aharanira inyungu z'abanyagihugu mu kubafasha kurangura imigambi y'iterambere icyo gisata kikaba cyuguruwe n'urunani rw'amashyirahamwe mpuzamakungu nka owaje adisco hamwe na cordaid aho igisata nk'icyo kandi kiriko kirageragerezwa muri komine ya muyinga ku munsi w'ejo niho abajejwe intwaro muri komine n'intara ya kayanza hamwe n'amwe muri ayo mashyirahamwe aharanira iterambere ry'abanyagihugu bamwe n'abandi muri bo bamenyesha ko babona ko ico gisata gifise akamaro kanini Viateur Ntirampeba arongoye ico kigo rusangi ca 10 Kanza kijejwe gukurikiranira hafi ibikorwa by'ayo mashira hamwe bivuga ko aranira inyungu z'abanyagihugu amenyesha ko muri amezi atatu amaze kugendera be ayo mashira hamwe mirongo itandatu n'indwi ariko ngo muri ayo nayo ngo hakaba harimo ayakora atazi neza amategeko mashasha agenga ayo mashira hamwe ayadatanga kugira ivyegeranyo vy'ivyaranguwe n'ibindi akizeza ariko ko mu minsi yavuba amashira hamwe yose azoba ari ku murongo mwiza ngo kuko ikigo arongoye itegekanya n'inyigisho ku mashyirahamwe yose y'ingene yo kwitunganya neza mu bikorwa byayo ku bwa Barataza arongoye muri komine ya Kayanza amashirahamwe haranira inyungu z'abanyagihugu asahura amatari w'iyo ntara ko bene ayo mashyirahamwe iyo ahawe uburyo bwo guteza imbere abanyagihugu yozana naryo yisunga igitabo cy'imigambi ya komine kugira ngo imigambi isa ntize iragonganira mu turere tumwe buramatari w'intara ya Kayanza co kimwe na Nyandwi Gilbert Mustanteri wa komine Kayanza